inama n'ikiganiro cya radiyo isanganiro mu nama abarundi bashikiriza ivyiyumviro byabo ku vyerekeye ubuzima bw'igihugu kugira ngo Burundi bwugorore mwaramutse kandi mwiriwe bakunzi b'ibiganiro vya radiyo isanganiro na cyane cyane mwebwe mudatangwa gutega yompi ikiyago cyo ku nama ku nama munsi tugaruka ku matora yimirije yo kwemeza cyangwa guhakana ibwirizwa shingiro rya repubulika y'u Burundi kino kikaba ari gice cya kabiri cy'ikiganiro twahariye umwizero n'amakenga abanyapolitiki bashobora kuba bafise ku byerekeye ukwitegurira imyiyamamazo yo kwigisha ego canke oya mu matora yimirije yo kwemeza canke guhakana ibwirizwa shingiro rya repubulika y'u Burundi abatumire ni babandi nyene bane hari Esperance Ntayiraja ni umwunganizi w'umushikiranganje w'intwari hagati mu gihugu n'inyigisho zo gukunda igihugu akaba n'umuvugizi w'ubwo bushikiranganje Terence ndakuramukije ndakuramukije menyesha makuru ndaramukije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 sindakubwiye yuko twebwe nuba tuvuga tuvuga nibyo twakwiye kuri WhatsApp ndagaruka si si siryo batanze kandi iratangwa niwumvi bavuze ngo bararitanze mm. ndange hatanzwe uyu nabarifise nuko bafise icegera icegera uyu cyambere cy'umukuru yeye cy'umukuru abo bararifise nivyo ni ngombwa ko mm.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 yuko harimo umuntu wo mu mizero wo mizero y'abarundi n'umudasigara yarimwo nk'uwo mugwi yarimwo n'umufurode yarimwo kandi nibaza ko atavuga ibyiwe hmm. yavuga ibyo umugambwe wiwe cyangwa eh, abigenga bamutumye muri muri muri frodebu sinomenya ukuntu byagenze kugira ngo ntajeyo mhm.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 zari mu bwiza shingiro mhm. izo twazijyamyeho kandi dushobora kureka ubivuze gutyo umenga muriteguye kwigisha yego umugambwe w'abadasigana icyo uzokwigisha coco iconzi coco ni ikizanira amahoro Burundi yego twebwe rero twebwe rero aho twebwe twicaye twebwe nuko tubona ikindi nacyo ndiko navuga mhm.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 ntibisubire kandi bigafata ingiro niyumvira rero ko inzira ibereye mhm. icyo nari hanyuma turagenda gusigurira ibintu shingiro abenegihugu mhm. batwitaje ari benshi hanyuma rero urazi yuko ijambo nyamukuru yagiye mukuru n'abashinga amateka mhm. hanyuma yarashikirije ibyashikiriza hanyuma arafanda namwunganira kandi mu rundi yabivuze neza mu kwishira ibibazo nacyo nabivuze neza cyane hanyuma bace bacurika inkuru kubera murakizi ngo ibyo ibyo ntaho bihuriye nta mushikiranganje yoja eh, ahantu ngo avuge bati yikure mu bandi hakana ibyo bariko barayaga n'umukuru w'igihugu Sebarundi ivyo bintu nibishoboka ivyo bintu nibishoboka kandi nagira ndakumenyesha yego ndazi neza yuko batereye ibyiyumviro bya mugabo ndavyibatse kimwe bita hari umuntu umunyamakuru yahora yitwa ngo ni kamwe n'ubusa sinzi umenga iracariho ruwi kamwe n'ubusa araba kamwe n'ubusa abagenzi kamwe n'ubusa none batanu muri bangahe naho bogira batireka dutore mm. si byamaze hajya mu kigobe eh, haragera igihe tukabereka ibintu uko bimeze kandi bakabibona mugabo kubera ko baba bashaka ibindi batireka dutore cya kindi cya kamwe n'ubusa gicakiza mugaca mushira inyange niho rero niho rero no kuri dufise uyu munsi siryo rituma abantu birwa baratotezwa oh, mu majoro siryo rituma abantu bapfungwa iri shingiro uyu munsi rirasigura neza rikavuga ko abantu bafise uburenganzira bungana abantu bashobora kubaho bashaka abantu byose bimeze neza cyane nta hantu hariho uko umuntu barara baramukindira kwijoro mm. nta hantu abantu bariho ko umuntu barara baramutera ijoro n'ibipanga mm. ngo buce bazinduke si byavuye ku shingiro rero dutandukanye icyatsi n'ururu nimba iryo bwirizwa shingiro uyu munsi ryaje gutyo rikaza ko kumbure harimo inyungu zindi za politike ntibyari bibi ko abantu bagira inyungu za politike mugabo jewe nsaba ko bozikora mugabo baravye inyungu z'abantu bose inyungu z'abarundi bose nabo muri mizero barimwo uyu munsi birwa barafungwa eh, bateza kunga iya baracakurazwa gucyo ni cari ciza cari ciza mugabo ivyo tubona ku rubuga siko eh, honorable honorable PSS eh. ubu mwebwe mu mizero y'abarundi mwiyemeje iki kugira ngo amakenga gabanuke umwizero we mwinshi icyambere dusongore mbere tutaca kure icyambere dusaba abo mu mizero tukagisaba n'abarundi bose batahure yuko bategeza kubana amahoro bateza kubahana mu budasa bwawe icyo nicyo dusaba kandi icyo nkagisaba ko na ntahiraja no kuri bogerageza bagafasha mu ntwaro bakihaniza abo bantu bari mu ntwaro bitiranye umugambwe n'igihugu bagatoteza abanyagihugu bajejwe eh, eh, hariho nk'ibintu ntavuze ni uko bwa buroro tutatutanze nko mu aho babujije umuntu bati uwo mumotari azodeplaza uyu muntu azokunguruza uyu muntu azokabona kandi byarabaye rero ndiko ndasaba yuko bobwira abatware bari hasi amategeko amategeko y'igihugu muri iyi tukaba twubahiriza ibiringo n'iryo sango rikaba ritaragera nicyo gituma mvuze nti reka turindire abarundi bazotora ikiri ku mutima mugabe ico ndabemereye kandi n'abarundi bo kumva n'abago baragerageza kudutera ubwoba bo kumva bakamenya bagategera kikabashika mu mitsi nuko tutazotega ubwoba ngo tureke kuvuga tuzosigurira abarundi inyanya bwirizwa shingiro rimeze ibirimwo byiza n'ibirimwo bibi hanyuma bashire ku munzane abarishima barishime abarigaya barigaye ivyo rero byo kwiyumvira yuko bariko barapfunga abantu bariko baradutoteza bariko barakubita abashinga amateka bica bisigura yuko duca tunuma bavyibagire nibatuzibira bakatubuza tuzoraba nyene tubigenza tuzobikora mugabo mu bugwaneza kuko twebwe ikitugenza ubwa mbere nuko abantu bakora babana amahoro honorable Leonce muri frode bumwiyemeje kugira ngo aya makenga gabanuke abantu bazoje mu miyamamazo batekanye mwizero bongerekane ahubwo ugabanuka bujya amakenga azongerekana yazogabanuka mm, humura nababwiye yuko twebwe ku bwa forodebo mhm. twaganiriye amasezerano y'iyarusha mhm. hakavamo ibyo bwirizwa nshingiro dukurikije ingene twabayeho mm. muri kahise tukabona twiyemeza ni uko dutegerezwa gukora ibishoboka byose kugira ngo abanywanyi bacu bwa mbere kuko twiyemeza ku ruhande rw'umuganga w'abadasigana iprona mm-hmm. baze baje mu matora no mu myiyamamazo atawe basotora icyo murakiyemeje icyo twe turakiyemeza hagize ubasotorana twebwe hagize udusotora tumugwanisha ubumwe n'amahoro ikindi muyemeje ikindi twiyemeje ico twitwiyemeje nuko mu mugabo bw'abadasigana iporona tuguma dusemera dusaba leta kuko se leta nk'ibyo twumvise by'abantu basotorana bikurikirana igashiraho kuko turi mu kiringo kidasanzwe mhm. itegerezwa gufata ingingo zose ku buryo imigambwe itandukanye ku buryo inzego za leta zo hasi zo gushika hejuru bumva yuko uzo wagiye kwiyamamaza avuga oya canke yego bafise uburengonzira bumwe bwo kuvuga twebwe rero naha rero tuvuga duti ibyo byo kuvuga oya canke yego ariko ariko uwo niyumvira leta ishobora gukurikirana mhm. nubuza abanywanyi kuja gutora mhm. ngo bagume mu nzu twabibonye mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu mhm. aho abantu bafashe bagaca ibiraro bagatera ubwoba abantu bakandika amatracte ngo kugira ngo abantu ntibaje gutora ubu uriko urakora igicumuro ariko iyi program turamenyereye mu ibiza shingiro iheruka mutari mwatoye mwari mwatoye oya igihugu ntimwaba mugira uko twebwe mu mugambwe badasiganira itariki 21 zuku kwa kane tuzo kwicara hagati abarundi bose bazora bamenya ico tuzotora kandi ico tuzotora ni ikintu gituma uburundi n'amakungu babona ko hari amahoro kandi hatazoharaje twebwe rero tuzokimenyesha tuzokimenyesha ndarangije terance ntayiraje hmm.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 bose b'abarundi dusindukane n'iyonka kandi turizera ko bizogenda neza nshimire Olivier nkuru nziza umunyamabanga mukuru ukaba n'umuvugizi w'umugambwe w'abadasigana iprona wakoze kitaba kino kiyago cyo ku nama murakoze no ku mwadutumiye tugasaba ko unama ni ikiganiro cya radiyo isanganiro nama abarundi bashikiriza ivyiyumviro vyabo ku vyerekeye ubuzima bw'igihugu kugira ngo uburundi bwugorore